Um, jeg har um, Ja. <laughs> Dere har vært skikkelig tålmodige. Det jeg har uh, vært bekymret for allerede, var at uh, jeg har veldig kort tid å fortelle veldig mye på. Og det skjønte jeg ikke minst når jeg begynte å gå gjennom uh, tusenvis av bilder fra det siste året i dette prosjektet som jeg skal presentere. Så jeg skal prøve å være så kort jeg kan. Og jeg har også gjort noen valg, eh, fordi det er så mange aspekter som kan diskuteres og problematiseres. Men eh, det nytter ikke på så kort tid, så jeg tenker at jeg skal først og fremst eh, Jeg skal først og fremst eh, presentere hva prosjektet har vært, Atelier Populær Oslo, og eh, samarbeidet med palestinerleiren. Og de prosjektene vi har gjort sammen. Så har jeg en masse bilder som vi har hatt masse som vi har hatt problemer med nå, som ikke jeg aner egentlig hvordan er importert i, i den iPhoto-filen, som dere skjønte. Så vi får se etterpå om jeg kan få vist dere noe, men nå bare forteller jeg først. Uh, og jeg hadde planlagt å starte med Å gå ganske rett på sak. Bokstavelig talt. Jeg vil gjerne lese opp seks punkter fra denne boken som utkom nå i høst av Rune Berglund Steen, som er informasjonsleder i Antirasistisk Senter og har jobbet med asylpolitikken i årevis. Eh, tidligere i NOAS og, og nå i, i Antirasistisk Senter. Han har gitt ut denne svarte bok over norsk asylpolitikk. Den er et, eh, å anbefale. Og han fremfører følgende seks påstander om norsk asylpolitikk. 1. Norsk asylpolitikk bryter mennesker ned og gjør dem med en asylsøkers ord ubrukelige. Den brutale behandlingen av sårbare grupper har menneskelige kostnader som sjelden tas med i noe politisk eller moralsk regnskap. 2. Den offentlige debatten om norsk asylpolitikk er preget av en falsk diskurs. Halvsannheter, usannheter og politisk ukyndighet har fortrengt den virkeligheten som oppleves av menneskene på flukt. 3. Asylsøkere i Norge kan ikke lenger forvente en behandling i tråd med FNs standarder, mens norsk asylpolitikk fram til rundt 2004 var truffet på FNs faglige og prinsipielle ledelse, bidrar Norge i dag aktivt til å bryte ned disse standardene. 4. Eh, de senere års forvaltningspraksis omfatter en rekke justismord, inkluderer regelmessige tvangsreturer til tortur. Så jeg må korte de litt ned. 5. Asylbarn utsatte, utsettes for systematisk statlig diskriminering. 6. Europas randsoner utgjør varige humanitære katastrofeområder. 16 000 døde siden 1993 utgjør 8 Hurricane Katarina. Um, Norge spiller i hovedsak en negativ rolle og bidrar til en forverring av en allerede dramatisk situasjon. Så påstår han at det vil være vanskelig å bestride disse påstandene på grunnlag av fakta og begrunner det i resten av denne boka. Man trenger ikke bare lese denne boka for å vite noe om dette. Man kan følge med, og det er vel utgangspunktet for mitt engasjement. At jeg har vært veldig engasjert i uh, Den her er så høy. Skal vi se. Den i uh, denne problematikken såpass lenge. Og har forsøkt å jobbe med det i uh, kunstnerisk sammenheng gjennom mange år. Og eh, selvfølgelig da eh, som er helt naturlig, henvendt meg i et kunstrom først og fremst. Noe jeg i og for seg vel også fortsatt gjør uh, med dette prosjektet. Uh, men uh, med dette Atelier Populær Oslo-prosjektet, samarbeidet med palestinerleiren, som da har gått ut på å trekke de menneskene det er snakk om, inn i et samarbeid og lære av dem direkte hvordan man kan kommunisere og også bruke kunst, og det jeg kan om kommunikasjon og offentlighet og språk, eh, på en annen måte da enn den polemikken som foregår i det offentlige rom ellers og i politikken. Selvfølgelig fordi jeg tror på kunstens språk. Den har det potensialet til å kunne åpne mennesker på en annen måte til refleksjon. Ehm, jeg tror det kom, kom fram i Runes påstander eh, at asylpolitikken på mange måter er bygget på rasisme. Det er doble standarder. Det er eh, kanskje slik at våre liv er vurdert høyere enn andres. 532 norske jøder ble deportert fra Norge i 1942. Det åpner en fantastisk utstilling på fredag i Kunstnernes hus som har med dette å gjøre. Og det er for de som vet også ikke uten grunn at jeg nevner det, for det er min far, og jeg er vokst opp i et politisk hjem på mange måter. Og det sier også noe om bakgrunnen for hvorfor jeg kanskje er såpass intenst engasjert i dette. Eh, det har vært eh, alltid på dagsorden på en eller annen måte det utsatte mennesket har eh, vært en problemstilling som jeg aldri har kunnet uh, unnvike å forholde meg til. Jeg vil si det, jeg, jeg nevner dette fordi det kommer et tall til nå. Eh, 532 norske jøder ble deportert fra Norge i 1942. 4744 personer ble deportert fra Norge i 2011. Ikke alle av disse er nødvendigvis i eh, fare for å miste livet når de blir deportert. Men det er rimelig å anta at et ganske stort antall av dem um, er i stor fare når de blir deportert, ut fra all uh, dokumentasjon som også foreligger om dette. Um, det er en rekke forhold i, i, i Norge som man kunne snakket om i asylpolitikken. Jeg skal ikke bruke så lang tid på det. Jeg vil bare si at jeg har da, så, som sagt over lang tid eh, vært en av de personene som har deltatt på seminarer og debatter og demonstrasjoner og lest om og forholdt meg til asyl- eh, og flyktningproblematikk og den kampen. Eh, og det jeg opplevde etter hvert som ekstremt frustrerende, var at det var et helt sånt vanntett skille mellom kunsten og kunstlivet, kunsten og aktivistene kunstnerne både i virkemidler, altså avstanden var både stor i virkemidler og i praksis, og ingen egentlig samkvem. Slik at eh, etter å ha gjort da eh, en del prosjekter som, har, har, som jeg opplevde på sett og vis var vellykket som verk, eh, og utstillinger osv., så, videre, så kjente jeg allikevel på, på måte, den litt sånn numne følelsen etter å ha presentert kunst at det ikke egentlig kanskje hadde så stor virkning som jeg umiddelbart ønsket at det skulle bli. Dette er en ting jeg fortsatt diskuterer meg selv, med meg selv, fordi jeg, fort, ja, fordi jeg også tror på det langsomtvirkende som kunsten har iboende i seg. Men allikevel, eh, eksempelvis når jeg eh, tok opp ganske eksplisitt eh, disse problemstillingene i en utstilling på Stenersen-museet, en separat utstilling, så kom det kultur journalister, og det er fint. Men eh, hadde det egentlig noe eh, gjenhør i offentligheten? Da kan man jo spørre seg på hvilken måte kunst blir også da, eller er også, ganske isolert da, som aktør i samfunnet. Uh, og det kan man jo mene forskjellige ting om. Men uh, jeg har da, det har i hvert fall drevet meg til å ønske å eksperimentere med andre muligheter. Og det er jo heller ikke noe i kunsthistorisk sammenheng nye eh, fenomener i og for seg. Det å, å, å etablere kollektiver eller å samarbeide med eh, andre, og ikke minst de. Men kanskje nettopp Men kanskje, jeg vet ikke om i så stor grad det har vært gjort forsøk på å dra inn på banen dem det faktisk gjelder. Nemlig slik at man ikke da snakker om, men snakker med og snakker sammen med. og gjør felles sak og spiller på lag med dem det gjelder. Og Det var da grunnen til at jeg oppsøkte palestinleiren i Oslo i, på, på, denne tiden her i fjor. Og heldig nok så hadde de da satt i gang de, Jeg skal fortelle litt om palestinleiren også veldig fort, men øh, de hadde satt i gang et Artist in Residency-program. Og det er jo helt fantastisk i, i, på gata i Oslo. Uh, og man måtte søke på å levere inn prosjektbeskrivelse. og Jeg syns det var en deilig følelse å bli vurdert, og jeg var veldig takknemlig for å bli antatt. Uh, så jeg, mitt prosjekt var da å ville komme der og dokumentere det de holdt på med, følge dem. Uh, så det jeg har gjort dette året, er å filme, og jeg har vært med Altså, fra det tidspunktet, 1.12. var det jeg startet med dette i fjor, da har jeg levd helt parallelt eh, med ved siden av dem og tett på alle deres aktiviteter. Og, øh, det er klart det har også da utviklet øh, seg i retning av at det ikke alltid har vært like lett å være den som dokumenterer, men man har også blitt mer og mer en, en støttespiller og en, en venn. Og øh, det er også mye å si om å ha så mange roller i en situasjon. Men Eh, det har vært utrolig lærerikt, ekstremt utfordrende. Og det jeg fant, var jo da det som er Palestinerleiren, som dere kanskje kjenner til. Eh, så dannet de da denne leiren på bakgrunn av å ha samlet seg da eh, asylsøkere som har er vært avviste og bodde, de bodde, altså avviste asyl, palestinske asylsøkere som bodde på ulike mottak i hele Norge, fra nord til sør. Gjennom Facebook, Madi, som eh, tok initiativ, sa vi møtes utenfor Stortinget den og den datoen klokka da og da. Og de var, jeg husker ikke antallet, men de startet opp som kanskje flere hundre. Eh, kanskje ikke så mange, men de eh, endte opp da med en gruppe på over 20, 25 i starten, som bestemte seg for å flytte fra mottakene. Når man flytter fra et mottak, så er det viktig å huske at da også frasier man seg enhver rett til livsopphold. Noe som helst offentlig støtte i Norge. Altså da er man helt fullstendig på bar bakke. Og eh, eh etablerte da leiren etter hvert utenfor Jakob kirke. Eh, og de var aktive helt fra starten av med arrangementer, demonstrasjoner og um, det, har det har vært, kulturinstitusjoner som også har uh, trukket dem inn i, i, i uh, skal man si, deres varme ved å uh, F.eks. en Jonstad Kunstsenter som har hatt dem der i, i noe som de kalte adventsasyl, uh, advent, husker jeg ikke og eh, Nationaltheatret, som hadde papirløse fortellinger. Da, de var også med på poesi på blå. Og den ble faktisk arrangert i selve leiren. Sånne ting. Eh, men i hvert fall eh, om palestinerleiren. Den er nå tatt bort, og de har dannet en organisasjon. De, eh, eh jeg vil anbefale at dere går inn selv og leser mer om deres historikk på palestinerleir.no. Uh, altså Motivasjonen bak Atelier Populær Oslo, som uh, da eh, ble uh, unnfanget som idé fordi jeg hadde hatt et samarbeid med Kunsthall Oslo som startet i 2010, hvor vi skulle ende opp i en utstillingsrekke under det som de kalte Oslo-prosjektet. Ehm, det var da en mulighet jeg så til å trekke palestinerleiren inn i et mer offentlig søkelys. I hvert fall på en annen offentlig scene enn den de eh, normalt var på. Så eh, jeg utarbeidet dette og kom i kontakt med eh, to andre kunstnere, som heter Johanna Zweig og Marius von de Feer. De kjente jeg i og for seg bare for så vidt fra før, men jeg traff de i leiren og på demonstrasjoner, og det var et veldig naturlig utgangspunkt med felles engasjement for et videre samarbeid, så vi eh, utformet eh, den videre ideen om denne workshopen på, som da skulle holdes på Kunsthall Oslo i fellesskap med palestinerleiren tett på sidelinjen av dette. Eh, palestinerne hadde da fått en frist av Oslo kommune til å ta ned leiren den 6. april. Langfredag var det. Og ideen var å bruke utstillingsperioden i kunsthallen i tillegg til denne workshopen da, som et slags kunstasyl. Så derfor så fikk jeg det da ordnet slik at vi fikk eh, den dato, samme åpningsdato 6.4. Langfredag. Uh, dette kunstasylet syns uh, ledelsen av kunsthallen var en veldig god idé. De fulgte den opp med et eget initiativ om å invitere leiren til å bo i galleriet i perioden, i og med at de da ikke hadde noe sted å bo lenger. Dette viste seg senere at det ikke var mulig pga. at utleierne deres, altså eierne av bygget nede i, i, eh, der hvor det ligger i Bjørvika, motsatte seg dette og viste til vilkår i kunsthallens leieavtale som umuliggjorde døgndrift. Tiden var dessverre rent ut for leiren på det tidspunktet. De hadde belaget seg på at dette kunne være en midlertidig løsning. Dette skapte også en del komplikasjoner for prosjektet. Um, I invitasjonen til deltakerne Det er noen som sitter i salen som har fått det jeg skal lese opp i posten i, på mail. Med Atelier Populær Oslo skal, uh, er målet å høyne opplysningsnivået rundt dagens asylpolitiske praksis og arbeide fram alternativer til denne. Vi ønsker å diskutere og utvikle kunstneriske og politiske virkemidler og strategier som kan bidra til en endring. En vesentlig ambisjon er at dette arbeidet foregår i samarbeid med personene i palestinerleiren og andre papirløse. I dette ligger en viktig påstand om og en grunnleggende respekt for deres kompetanse på området. Um, så er det sånn at det er et ganske intenst eh, en ganske intens asylbevegelse som Hvis man dukker inn i den, og det, eh, så oppdager man at det er faktisk en masse veldig bra arbeidende mennesker som kommer fra ulike hold med helt ulike yrkesbakgrunner. Det er advokater, det er leger, det er eh, eh, aktivister, selvfølgelig. Så ideen da var å lage en, eh, en, arena hvor man kunne få hele den tverrfagligheten til å smelte sammen, og trekke inn folk i foredragssammenhenger og uh, dra nytte av hverandres uh, ulike kompetanse. Uh, styrke både kunsten og aktivismen på denne måten. Vi startet opp med en eh, prosesjon på denne langfredagen. En prosesjon for en ny flyktningpolitikk. Vi hadde en workshop hvor vi lagde bannere og paroler. Hvor vi brukte sitater fra Bachs påskeoriatorium og fra filosofen Giorgio Agamben. I tillegg til generelle aktivistiske slagord fra asylbevegelsen. Eh, Atelier Populær eh, Oslo palestineleir som prosjektet ble kalt, varte i 17 dager i kunsthallen. Mer enn 80 mennesker var involvert, inkludert eh, gutta i palestinerleiren og forelesere. Eh, I tillegg til den daglige workshopen og daglige allmøter avviklet vi 22 offentlige arrangementer, annonserte arrangementer faktisk, på 17 dager. Eh, 25 foredragsholdere var involvert. Kun ett annonsert arrangement ble avlyst, det var pga. et dødsfall. Eh, det var presentasjoner av leiren, det var alternativ landinfo. Papirløse fortalte om sin egen situasjon. Det var Dapkedansaften. Det, var det var om barn på flukt og traumer hos flyktninger. Eh, det var om filosofi, det var om kunstneriske bevegelsers, bevegelsers innflytelse i historien. Eh, fantastisk foredrag av Pierre Lionel Matt. Det var om rettssikkerhet i asylinstituttet og om lærernes uh, motstand under okkupasjonen av Norge. Erfaringer fra aksjonisme og sivil ulydighet. Filmvisninger. Det var om flyktninger i verden og EUs flyktningpolitikk. Og organisasjoner som NOAS Antiresessenter, Norsk Folkehjelp presenterte sine erfaringer fra politisk arbeid. Og det var ikke minst mat og samvær. Masse samvær. Eh, vi hadde uh, laget et en litteraturliste, et fagbibliotek. Vi hadde et filmprogram liggende til gjennomsyn. Det var satt eh, til rette produksjonsmidler i form av kopimaskiner, datamaskiner osv. Og eh, folk gikk i gang. Det ble masse, masse, masse diskusjoner. Eh, og masse forvirring. Men det ble også produsert noe konkret, eh, selv om ikke det nødvendigvis var målet. For jeg tror det, det viktigste målet var en kunnskapsproduksjon og opply et opplysningsprosjekt. Men det ble også, eh, resulterte også i en plakatproduksjon og postkort. Og disse plakatene har eh, etterpå vært en annonsekampanje både i Klassekampen og Le Monde. Og det ble sendt ut ikke minst flere pressemeldinger i løpet av perioden. Uh, jeg fikk noen tegn her, så jeg skal bare si noe om problemene også. For dette hørtes sikkert veldig fint ut på mange måter. <laughs> Men det var absolutt langt fra problemløst. Eh, det var et veldig, det veldig ambisiøst prosjekt, eh, veldig omfattende. Og når jeg eh, gikk gjennom det nå, så skjønner jeg veldig godt hvorfor jeg var helt fullstendig utslitt etterpå. Eh, men eh, det som skjedde òg, var at i, i, løpet av perioden ble leiren revet. Det var planlagt. Og gutta hadde ikke noe sted å bo. Eh, moren til en av guttene i leiren ble døde i Palestina, og hele galleriet ble omgjort til et sørgeritual på kveldstid. Eh, det var jo veldig fint, da. Men det skapte livet selv, og ikke minst livet som avvist asylsøker, skapte nettopp en masse utfordringer for å gjennomføre prosjekt som hadde en, en rekke formaliteter som allerede var annonsert ut til Eh, offentligheten og måtte på en måte opprettholdes. da. Eh, F.eks. det at det var bestemt at leiren skulle bygges, eh, bygges på samme sted 1. mai. Altså de skulle komme tilbake noen uker etterpå. Dette, dette var jo rett Ja. Så var Skal vi se om vi hopper litt her nå så var det et eh, ganske stort problem, at, eh, kanskje et av de største, var at de faktisk ikke hadde noe sted å bo. Og det var jo ganske interessant når vi skulle sitte relativt sånn eh, samlet og snakke om problemet. Så var det faktiske problemet at disse gutta som da hadde bodd i telt, i telt til nå, nå befant seg nærmest på gata. Uh, og det eh, ble et eh, intenst arbeid også for å løse den situasjonen. Og jeg har lyst til å bare nevne det fordi det er også en viktig ting å merke seg hvem som stiller opp og ikke. Over 20 kulturinstitusjoner ble forespurt om å avhjelpe ved å stille en hage eller et uteareal til disposisjon. Og jeg må dessverre si at alle svarte nei. Eh, men ut, og utenom da Billedhoggerforeningen, som etter et veldig intenst arbeid gjort internt i deres styre av Ebba Moy og Gisle Haar, svarte ja. Da var det for sent. Da hadde de funnet en annen løsning. Men de skal ha ære for det. Jeg hadde tenkt å lese opp et notat fra styreleder i dette borettslaget utenfor Bildhoggerforeningen, eh, Furulund Bolig Aksjeselskap, Hekkveien 3. Det har jeg ikke tid til. Men det er ganske interessant. Eh, jeg kan hoppe over det. Eh, hva har skjedd etterpå? Jo, altså ehm, Dagen etter vi avsluttet prosjektet, så eh, ble Ali arrestert av politiet. Jeg tror de hadde ventet eh, til vi skulle avslutte med å ta noen flere. Mange fra leiren hadde blitt deportert gjennom den tiden fram til vi startet. altså i det, Hvor lang tid var det da? Ja, Det var jo nesten et år de hadde holdt på. Det var vel tre som allerede var blitt deportert. Eh, og Ali ble arrestert dagen etter vi hadde så vidt kommet oss ut av lokalene. når det skjedde. Eh, til det hører det også med at alle oss som arbeidet sammen, eh, kunne nesten ikke ringe hverandre uten at det gikk flere minutter før telefonene våre kom igjennom. Jeg vet ikke hva det skyldes, men det kan man jo lure på. I hvert fall så var det noen som hadde god oversikt over hva gutta i Palestina-leiren gjorde, og hvor de var. Og når de var sterke, og når de var mer sårbare. Eh, Atelier Populær Oslo, eh, skråstrekk palestinerleiren, var en litt sånn flytende konstellasjon etter det. Og vi var litt forvirret alle sammen om vi var en samlet gruppe, om vi liksom kunstnerne var en del av palestinleiren, om palestinleiren var en del av oss kunstnerne osv. Og, så og vi forsøkte oss på det, men vi, vi kom vel egentlig fram til at vi har såpass ulike erfaringer og Eh, livssituasjon, at vi kanskje kunne dra nytte av hverandre bedre ved å være litt klarere atskilt. Så vi eh, ble Atelier populær som et lite arbeidskollektiv eh, etter dette. Og det vi da gikk i gang med, stadig vekk i samarbeid med palestinleiren, var et verk til høstutstillingen som ble vist i september, selvfølgelig. <laughs> Beit Asa. Eh, der var kunstnerne som var med, var Pierre Matt, Mona Bentsen, Marit Ødegaard og Lars Sandås. Og stadig vekk et helt tett samarbeid med leiren. Og denne gangen faktisk helt fra starten, altså mens Atelier Populær i Kunsthallen var noe som var utarbeidet i utgangspunktet eh, som en idé av meg, og som en eh, utforming, organisering eh, og videreutvikling med, i samarbeid med disse andre to kolleger jeg nevnte tidligere så uh, var denne fortsettelsen beit av seg på høstutstillingen viktig for oss å prøve ut om vi kunne få med dem helt fra starten, slik at de hadde mulighet til å påvirke verket med sine synspunkter uh, helt fra begynnelsen. Uh, det ble en performance med 50 mennesker involvert, faktisk. dette var pågikk i tre dager på Kunstnernes hus. Det var basert på et sørgeritual. Og det ble også, ideen ble faktisk utfanget av den opplevelsen av dette dødsfallet som skjedde under uh, kunsthallprosjektet, hvor uh, jeg plutselig Vi plutselig så hvordan de tok vare på hverandre og sørget på en annen måte uh, enn det vi er vant til, nemlig å sitte ovenfor hverandre i rekker, to rekker, og servere kaffe og dadler og være i stillhet. Riktignok har de da eh, eh, bønne, eh, bøn, bønner på høyttaleranlegg, mens eh, det var ikke det vi valgte for denne performancen. Men eh, rammeverket var eh, bygget på en, be, på et, en reell Beit Asa, nemlig at i Kunstnernes hus så, så, satt mennesker i to rekker, og det var organisert slik at Eh, det alltid var mennesker der, eh, dvs. Si vi hadde sørget for folk som skulle sitte. Og det var også da inkludert mennesker som leste historier som var biografiene til guttene i, flere av guttene i leiren. Um, ja, jeg skal bare si det at, uh, at, jeg, at jeg, egentlig Jeg skal avslutte nå bare veldig kort med å si at jeg, at jeg visste at jeg kom til å trenge såpass mye tid til å fortelle om hva som var skjedd. Eh, for å bare gi noe inntrykk for de som ikke har, eh, kjenner til prosjektet. Men eh, at det er, som jeg sa, så mange andre ting som egentlig kunne vært, som kunne vært diskutert. Og jeg er egentlig ikke minst selv veldig nysgjerrig på hvordan det har fungert. Og det kan jeg kanskje få noe føling med nettopp ved å få noe respons, og uh, noen utfordrende spørsmål sikkert også. Men uh, um, at dette er et veldig prematurt tidspunkt egentlig å gjøre det på, fordi det er kort tid siden det startet, og kort tid siden vi nettopp har jobbet med det. Det er nesten umulig for meg å gjøre noen oppsummering av prosjektet nå. Det er i bevegelse. Mm. Mm. Så var det disse bildene jeg egentlig gjerne ville vist dere.